נכנסת לחיים שלי בדיוק בשיא השפל זה כמו סדרה ובכל פרק שנינו כוכבים שובר קופות, שובר שורות, נשבעת מטורפת נפעם כשאת נושמת פלוס את שפה של החיים וואו את מכניסה אותי ל zone. את יפה כמו ברבור ואני מכוער כמו ברווזון. נכון, את לא ציירת, אבל נשבע שהאומנית, כי החיוך שלך צריך להיות תלוי במוזיאון. כל הגוף שלי בלאגן, רץ אלייך טור דה פרנס, הוסף לי צבע לחיים. ממי את כמו טוש ענק, לידך מרגיש כמו מלך, תקראי לי טוטנח מוכן לתת לך אהבה מט"ו באב וט"ו בשבט. ראיתי אותך כבר בלי בגדים והייתי מחכה למה את בוכה לי בלילה שאין כוכבים בים של דמעות את עושה לי גלים את היית שחקנית של סרטים עצובים ואת רק בוכה למה את בוכה? ראיתי הכל, אני ראיתי עולם ועדיין בן אדם מחייך לכולם ראיתי הרבה וזה הפך אותי קשה אבל כל זה השתנה כשראיתי אותך הייתי גיבורי ילדות נתלים בכיכר העיר משלמים מחיר ומאבדים הכל ביום בהיר ראיתי זמרים הורסים קריירה בגלל שיר כי אם אתה חרא בן אדם לא יעזור שתשיר נדיר היום אני לא תמים, שובר במות פחות שביר ואל תשחק אותה חבר נשמה, אתה לא מכיר אותי נכנסתם לחיים שלי, כבר אין מה להסתיר בחדשות הם מסקרים מה יש ביום שישי בסיר שלי אינטרסנטים, כולם רוצים רק לקחת ואם זה עובד פה ככה, עדיף לשיר במקלחת השגרה שלי היא לחץ אינסופי תמיד בלי פחד ואם אין על מי לסמוך אז כל זה שווה לה, יאה yeah. מוסר חמדש מהמטוס, אין סיבה לכעוס, ממלא את הכוס עד הסוף. שבע! אני רוצה להרים טוס, אריב אדרצ'י, אמנייק, סלמת ואדיוס. ראיתי אותך כבר בלי פגעתים, והייתי מחכה לך כמו לחגים, אהבתי אותך שהיו כאבים, ואת רק בוכה. למה את בוכה לי בלילה שאין כוכבים? בים של דמעות את עושה לי גלים, עדיין שחקנית של סרטים עצובים ו... את רק בוכה? למה את בוכה? הייתי הכל, אני ראיתי עולם ועדיין בן אדם, מחייך לכולם ראיתי הרבה וזה הפך אותי קשה, אבל כל זה השתנה כשראיתי אותך, כשראיתי אותך ראיתי אותך כבר בלי בגדים והייתי מחכה לך כמו לחגים אהבתי אותך שהיו כאבים ואת רק בוכה למה את בוכה? למה את בוכה?